ngira mere ku ngingo nkuru nkuru ziyagize ngo shigwa hamwe icegeranyo cyakozwe n'umugwi w'igihugu cejwe ibiganiro hagati y'abarundi n'icumuhuza Benjamin Mukapa kugira ngo barabe ko hari ihuriro fitaniye byavugiwe mu ihuriro ry'imigambwe kuri uyu wa kabiri hari umukenyezi w'inyabitsinda avuga ko ari kwagirwa kwiterabwoba na musanteri w'iyo komine inyuma yaho ahera indaro abagabo babiri bakomoka mu ntara ya kirundo ikibazo kwizoho uburenganzira abana baje umwaka wa gatandatu kwiga muri amashuri y'akarorero bucayikorwa kuri uyu wa gatatu igenezo ya cumi na kane nyakanga n'ingingo ya mirongo itanu y'ibwirizwa rishasha rihashi ibituriro rirategekanya ibihano bikomeye kuri uwo wese atoza intererano cyangwa amahada bitemewe n'amategeko muri bakaba babazwa n'uko hakira babikora ariko ntibahanwe maze gukurikira muri ano makuru Faustin Kumana ariramutswe ibi hamwe n'ibindi ni mukanya kanya mu idonido musubire ngo ikaze isanganiro inama isumba ingimba ndasubire kubaramutsa ikibazo kizoho uburenganzira abana baje umwaka wa gatandatu kwiga muri ya mashuri y'akarorero buca kuri uyu wa gatatu kikazokorerwa mu buyobozi bw'inyigisho mu ntara zose mu itangazo ubushikiranganje bw'indero inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi bwasohoye kuri uyu wa kabiri bwibutsa abayobozi b'amashure abavyeyi n'abanyeshure kwabemerewe gukora icyo kibazo ari abana bahora mu mwaka wa gatandatu babaye mbere ku mashuri wabo nayo ngo uwo hirahira agatwara udakwije ibisabwa ngo azohanwa hisunzwe amategeko icegeranyo cyakozwe n'umugwi w'igihugu jejwe ibiganiro hagati y'abarundi hamwe n'icegeranyo cyakozwe n'umuhuza Benjamin Mukapa ngo byari bikwiye gushyirwa hamwe kugira ngo haboneke ihuriro hagati y'ibyo byegeranyo ni kimwe mu byumviro byaserutse mu nama y'ihuriro ry'imigambwe kuri uyu wa kabiri aho hari n'abamenyeshe ko batahimbawe n'ingene ibiganiro by'irusha byagenze ido nido na ridandaye ikeza Ivyiyumviro bikuru bikuru vyashizwe habona muri iyo nama ngo ni guhuza icegeranyo cakozwe n'umugwi w'igihugu ujejwe ibiganiro hagati y'abarundi hamwe n'icegeranyo cakozwe n'umuhuza mukapa mu biganiro vyabereye yarusha Ivyo vyegeranyo vyoshirwa hamwe kugira isano riri hagati yavyo umuntu ashobore kurikoresha mu gutorera umuti bibazo Burundi ibiganiro navyo vyotegerezwa guhuza bose umuhuza aga bagatumira imigambwe yose kugira abanyepolitike batahure kumwe ikibazo cy'u Burundi bakanamenyesha yuko ibiganiro vyobera i Burundi kugira ngo bikurikiranwe n'abarundi benshi ku no ku mugwi ujejwe ibiganiro twosaba ko ibiganiro byobera i burundi leta y'u burundi nayo ikaraba ko imigambwe izwi n'amategeko yoja mu biganiro byo mu gihugu canke hanze y'igihugu ngo byaribonekeje ko mu cegeranyo cashizwe ahabona n'umugwi w'igihugu jejwe’ ibiganiro hagati y'abarundi ko bishimikije ivyiyumviro vya benshi kandi hariho ivyiyumviro bishikirizwa na bakenya iruhande yaho bamwe baranegura ingene ibiganiro vy'Arusha vyagenze ibi nta byinshi twashimye kukivuga ko cyane Ariganda ikeza turagushimiye igikorwa cyo kwakira ibishinga ntahete mwanyacu mu gifaransa ku byabaye muri kahise cyatangujwe n'umugwi severe mu ntango z'uko icenda ngo cyamenyeshejwe abanyagihugu uko bikwiye bivugwa n'uburongo ishyirahamwe ya mepesi igira ubuntu rimwe mu yakurikirana hafi ibikorwa by'uwo mugwi byo kuvugana ukuri no kunywanisha abarundi arize batungwa nayo bavuga ko icyo gikorwa cyari kubanzirizwa n'ihimirizwa ku banyagihugu arongera akamenyesha ko mu ishyirahamwe amepesi igira ubuntu atigeze banakimenyeshwa jewe ukimbajije uti muri amepesi murakizi ntacyo tuzi kuko nk'ishyirahamwe nta kete cyangwa nta butumire buciye ku radio baba baradutumye ko ngo bakidusigurire mugabo jewe nk'umurundi akurikirana ibintu hafi abantu babuze ababo benshi bamwe bagiye mazi mayongo n'intara igihamutse bari guhera ahandi amagume duhitiye muri iki gihugu atababaje cyane nk'ibujumbura ayandi makenga ’iyo shyirahamwe ngo ni uko uwo mugwi severe utanguje icyo gikorwa aheza amezi mirongo ibiri na kumwe ushyizweho mu gihe umugwi uvise amezi mirongo ine n'umunani gusa n'ubu nyine kurikirana ruyize batungwa nayo biraduteye impungenge zikomeye icyo bita eh, kiringo cy'integuro mu bisanzwe nticyari kumara n'umwaka mugabo uno munsi ni byiza ko batanguje eh, iryo sekeza mugabo ritanguye inyuma y'amezi mirongo ibiri na kumwe mu kiringo uwo mugwi ufise n'amezi mirongo ine n'umunani murumva ko bamaze gutwara hafi imyaka ibiri bashigaje imyaka ibiri niho bagitangura ni ukuvuga niba ntibeshya amezi mirongo ibiri n'indwi niyo yonyine bashigaje umuntu agahava aca yibaza ati mbega intambwe zisigaye zose zohava zihera kuko urumva niho bagitanguza iryo sekeza hama bazosubira bagice baca bagira anovuga itohoza yuko ibyo bintu bazanye ari vyo hanyuma bazohave baca batangura gutegura naho ko baza kubaza abantu ku mugaragaro cyangwa mu mwiherero hanyuma bazotegure raporo aho tutibagiye ikintu gikomeye cyane kuko mu mategeko bandika ko bategeza kuba baramenye aho abantu batawe mu Burundi kuva uh, ubwicanyi buba cyo ko ntikiraba murumva ko intambamye ziri eh, imbere y'uwo mugwi ari intambamye nyinshi ari nazo zitera amakenga ko zaba ziwuza gushika ku ntego yawo Aloyize Batungwa nayo yaganira na Obe niyo nkuru hari umukenyezi wo kumutumba Nyabitsinda muri yo komine nyene y'intara y'Uruyigi avuga ko ariko agirirwa ku iterabwoba na Musaneri yamwagiriza ko yatorokesheje inkozi z'ikibi uwo mukenyezi yari yahaye indara abagabo babiri bakomoka mu ntara ya Kirundo mu ndwi iheze bakubiswe avuga ko Mustanteri yamubwiye ko ashobora kumufunga atarenze kuri uyu wa gatatu ngo hamwe umwe muri abo bagabo yo bataragaruka mu rugi twakura Jean Claude Nshimirimana uwitwa joseline ndayizigiye aba ku mutumba nyabitsinda komine nyabitsinda mu ntara ya ruyigi niwe avuga ko ariko agigwa ko iterabwoba na busantere wa komine nyabitsinda bukuru marceline uwo mukenyezi w'imyaka mirongo ine n'itatu avuga ko yarengutse kuri uyu wa mbere mu biro bya musitanteri aho yasanze ari kumwe n'uwurongoye inama ya komine nyabitsinda uwurongoye zone nyabitsinda be n'uwurongoye centre ya nyabitsinda uwo mukenyezi ndayizigiye joseline amenyesha ko bamubajije byinshi ku bagabo babiri badandaza indagara bakomoka mu ntara ya kirundo yari yahaye indaro mu mpera z'indwi ishize maze ngo musanteri acamutegeka kuzana uwitwa misago abdul hatarenze kuri uyu wa gatatu ataraho naho ngo azoca amufunga uwo misago abdul ni umwe muri abo bagabo babiri uwo mukenyezi yari yahaye indaro akaba yari yaciye asubira mu kirundo kuw'imana ushize inyuma yaho akubitiwe mu ijoro ry'uwa gatanu rishira uwa gatandatu bukuru marceline musanteri wa komine nyabitsinda avuga ko atatera bwoba yigeze agira kuri uwo mukenyezi amenyesha ko yamuhamagaje mu biro barabira hamwe ibyabaye mu ijoro ry'uwa gatanu ku bagabo babiri yari yahaye indaro acamubwira ko vyoba byiza arondeye uwasubiye inyuma muri bo kugira ngo bashobore kugira amatohoza ku byabaye jean claude nshimirimana mu ruyigi radio isanganiro isanganiro iradiyo iduhuza Ano makuru muri mu Kirundo arabandanya imiryango igera ku 5000 yo mu ntara ya Kirundo igiye kuronswa nishiramwe PAM imfashanyo izo n'ibifungwa cyangwa amafaranga yo kubigura mu kiringo cy'imyaka ibiri kubera ibihe iyo ntara yaciyemwo bujejwe kumenyesha makuru muri PAM Michel Rwamo avuga ko abakenye gusumbya abandi rero bazohabwa ibyo iyo mfashanyo ariko ngo bakazobanza gukora ibikorwa bizotuma muri kazoza haboneka umwimbu Michel Rwamo ari kuri mikoro ya Alendezere bukeye neza ishyirahamwe pamu riherutse guhabwa imfashanyo y'amafaranga n'ububirigi kabagera ku miliyoni zibiri z'amayero kugira ngo iyo shyirahamwe rifashe cyane cyane abanyagihugu bo mu kirundo eh, mu bisanzwe bitekanijwe yuko iyo mfashanyo ihabwa abo banyagihugu bo mu kirundo mu kiringo cy'imyaka ibiri kirundo yahiswemwo kubera ni intara imwe ikunda kubagirirwa cyane ni ibyo no ukwita ihindagurika ry'ibirere uruzuba iyo ntara ikaba yabimazemo igihe kirekire rero ubukene bukaba bwarashinze imizi iyo ntara kandi yahiswe biswe nko kubera ni intara yashikiwe cyane n'ingorane zabaye mu minsi yahera zivuye ku bihe bya politiki n'imibano vyashitse mu gihugu aho wasanga imiryango yaciye ihunga bagati zabo ntibarime abo pamwe itekanya gufata ni ingo ibihumbi bitanu ni ukuvuga hafi ibihumbi mirongo ibiri na bitanu mu gufashwa rero kw'abo bantu pamu izoshigikira ibikorwa bibatuma bashobora kwisununura mu gufu gufungura no gusunura ubutunzi bwabo aho no kuvuga yuko izoshigikira ibikorwa nk'ibyo gusubira gutunganya amabarabara yononekaye gutunganya ibyo no kwita amasebura kugira ngo bazoyarimemwo gutegura indimo zitegwamwo imboga ni ukubigisha ukurima neza hariho no kubaha inyigisho zo gufungura neza ibyo byose kugira ngo bizobafashe hanyuma rero pamu abo bazaba bariko barakora ikazobaha imfashanyo y'ibyo kurya canke amafaranga ni nibwo bugisigaye ikoresha umuntu wese atoza intererano cyangwa amahadabu bitemewe n'amategeko icyo bita konkisiyo mu gifaransa anisha umunyoro uva ku myaka itanu gushyika kuri mirongo ibiri hamwe n'ihadayiva ku bihumbi mirongo itanu gushyika ku bihumbi amajana atanu by'amarundi urongoye pariseme fositendi ku mana bivuga yishimikiza ingingo ya mirongo itanu y'ibwirizwa rishasha rihasha ibiturire ryo muri bibiri na gatandatu ishyirahamwe pariseme ryagomba kugaragaza n'akababaro rifise kubera ribona ingene icaha gihanwa n'itegeko rijeje guhana abagigiturire n'ivyaha bijanye naco ico caha citwa konkisiyo ingene kiriko kirasasigwa indava muri iki gihugu c'u Burundi umengo nta nzego zihwahiriza amategeko canke z'abashinga amateka zihari kugira zamire ivyo bintu ubwa mbere umengo bose hari mu kutamenya ico caha citwa konkisiyo kivuga ngo iki kivuga kiti umuntu wese akoze icyo cyaha ahanishwa umunyororo uva ku myaka itanu gushyika ku mirongo ibiri n'amande ashika ku bihumbi amajana atanu uwo muntu wese yiha gutoza intererano izi n'izi toza amande arenze tarekuwe n'amategeko intererano ziyandukije taho zanditse akabitoza kiri icyo cyaha kirahanwa n'itegeko rigwanya ibiturire iryo shyirahamwe ngo rirababazwa n'uko umengo n'abayikora ntibahanwa aricyo gituma batera akamu leta na cyane cyane ubushikanganji bujejwe intwari ibereye hamwe n'abashingamateka kugira ngo babihagarike igwanya ibiturire n'uburyo itwara tukaba tutumvirikira iriyamiriza ibyo bintu canke yigisha abantu babwire ko ari icaha nakoze akamara amazi naho babagize ibyo by'uvuga ngo umutekano canke n'ibiki bisaba yuko niba nabwo babyishyiriyeho akaba babyitunganiriza akaba babyikorera atamuntu avuga ngo jewe ngo nkurikijwe ngo nkurikije amabanga ya nana cyangwa natumwe na naka cyangwa gute tumva ko bivugwa hanyi mugabo icyo twagira tubabwire tw'igikuru ni uko wese ariko arabikora bihanwa n'amategeko y'igihugu cy'u Burundi turateye akamu leta cyane cyane ubushikiranganji y'intwaro hagati mu gihugu ubwo ubutungane ubw'intwaro ibereye abashinga amateka sentare ije kurwanya iturire site sivire kugira iyo igabanuka nyuma y'amatohoza Yoshyirahamwe rivuga ko ryakoze mu gihugu aho ngo hari abanyagihugu bashikirije ko batangishwa amahera adaciye mu mategeko ishyirwa mu ngiro ry'igihano cyo gukora igikorwa cy'iterambere rusange mu kibanza cy'umunyoro utarenze imyaka ibiri byatuma amabohero atezurirwa imico mibi yigirwa mu mabohero ikagabanuka bivugwa na Edward Minani umuyobozi w'iko kijejwe gukarihiriza ubwenge abacamanza ariko mu ntwaro mu mashirahamwe yitaho cyane cyane neza y'abana bari gukorana n'abacamanza muri cyo gikorwa ngo ntibavyitabira mu rumonge tubibaze Jean Pierre Misako itegeko ry'umukuru w'igihugu rishinga igihano cyo gukora ibikorwa by'iterambere rusange mu kibanza cy'umunyororo utarenza imyaka ibiri yitabiriye inyigisho zijyanye n'ishyirwa mu ngiro ry'iryo tegeko itegeko rifise ibyiza byinshi nk'uko minana bivuga ubwa mbere abakoze amakosa mato mato badapfunzwe bagakora ivyo bikorwa by'iterambere rusange ngo ntibatuntura ku mutima kandi ngo babandanya biteza imbere bateza imbere igihugu bituma bajya kure y'abakoze ibyaha bikomeye gutyo ntibabigire ko ingeso mbi biranatuma kandi n'abafungwa bagabanuka mu mabohero urunani rw'abajejwe ubutungane abajejwe intwaro n'amashyirahamwe yita agateka k'abana ata n'umwe yidohoyemwo niko rushobora gutuma iryo tegeko rijya mu ngiro ibyashobotse ingozi ngo bikaba bishoboka n'ahandi mu burundi nk'uko eduard minana bivuga ariko akababazwa n'uko abo mu ntwaro no mu mashyirahamwe y'abana batitabye neza inyigisho zijyanye n'ishyirwa mu ngiro ry'iryo tegeko zatangujwe mu rumonge kuri uyu wa kabiri ahari hanatumiwe kandi n'abacamanza ba za parike na za sentare z'igihugu i bujumbura bujumbura irare na rumonge jean Pierre misako mu rumonge radiyo isanganiro buraca bugacana ayandi bucana yandi y'amagara y'abantu yo kuri uyu wa kabiri tugaruka ngo twabemereye ku gice cya kabiri cy'indwara ya AVC muganga Constantin Nyamuzangura tuyagira ingene iyo ndwara boyirinda n'ingene ivurwa kimwe mu bishobora gushikira umuntu atajanywe kwa muganga ku gihe ngo nuko ashobora kwitaba Imana bucana yandi y'amagara y'abantu twateguriwe na Francine ndiho ku bwayo avese twara ababwiye ko bayita impanuka ishika giturumbuka ku muntu ikabiva ku dutsi dutwara amaraso mu bwonko tuba twagize ingorane umuntu yarakomeye arashobora kuza abona agize ubumuga muganga Constantin Nyamuzangura avura indwara z'umutima aratubwira ibishika iyo umuntu yagize avese atevye kujya kwa muganga ibintu bishobora gushika avuga ko ari nka bitatu arashobora kuza kwa muganga iyo afise amahirwe bimwe twise accident ischemie transitoire agashika kwa muganga hanyuma nya bimenyetso bigahera bya byose novuga nicyo kintu cya mbere gishobora gushika kandi cyiza naho kidashika kenshi ubundi buryo bushobora gushika ni igihe uyu muntu ashobora kuza yatevye cyane ugasanga aje ageze kure ugasanga aje muri bwa buryo atanu ubwenge aba agifise ari muri koma ivyo rero birashobora gushika n'umuntu akaza bikanka nuko avamwo agapfa ubundi buryo nabwo ni igihe umuntu ashobora kuza yagize ivyo bita novuga accident vasculaire constitué ni ukuvuga yuko vyaje agatangura kumva umengo igihande kimwe ntari yumva neza neza aratanguye kubura ingufu mu nyuma agashika rero yamaze kuba pararize atana kimwe kigikora muri icyo gihe icyo dukora turamuha imiti yo kumukingira kugira ngo ntazasubire kugira iyo accident ariko cane cane icyo tuca dukora ni ukugerageza kumugorora gukora ibyo bita kine kugira ngo azosubire kumera neza uyu muhinga mu kuvura indwara z'umutima aratubwira ubundi iyo umuntu yagize ya vese ingene bamuvura ashitse kwa muganga ikintu ca mbere kwa muganga tubwira no kubanza kuraba neza icyo iyo accident yavuye ko tuca tura turaba rero yuko dutsi two mu mutwe tutaturitse canke tutazivye igipimo kimwe kibishoboye naho kidakunze kuboneka mu gihugu cacu ni scanner iyo ugize iyo scanner rero urashobora guca ubona aho hantu hagwaye uyu mutsi wazivye cyangwa uyu mutsi waturitse hanyuma ugaca umenya n'ingene uvura umuntu ariko turetse ivyo abantu bashitse kwa muganga iyo rero vyavuye ku dutsi twaturitse kubera ivumbuka ry'amaraso hypertension turagerageza tugasubiza hasi tension iyo imiti yazivye iyo umuntu tumwakiriye mu mwanya wa mbere ni ukuvuga mu minota mirongo ine n'itanu canke isaha hariho imiti dushobora kumuha kugira ngo tugerageze kuzibura accident vasculaire cerebrale kandi umuntu arashobora no kuyirinda hari ibyo tudashobora guhindura nk'imyaka hari ibyo tudashobora guhindura nk'umuryango ariko nk'ibyo dushobora guhindura nka hypertension dusaba yuko nk'umuntu asanzwe afite hypertension cyangwa diabete yoyishira hasi akaguma afata imiti akigenza neza kugira ngo ibyo biharuro bigume biri hasi ikindi naco iyo umuntu afite indwara z'umutima utera nabi nk'ibyo bita fibrillation auriculaire cyangwa arrhythmie cardiaque ni byiza yuko yo kubyivuza kuko ni indwara zishobora gukira iyo umuntu afashe imiti hanyuma rero itabi inzoga umuntu akagerageza kubiheba kuko birimo mu bituma bishobora gutuma umuntu agira izo ndwara zijanye n'impanuka z'imitsi yo mu bwonko avese ngo si indwara isanzwe kuko ariyo ya mbere itera ubumuga abantu bakuze batavukanye muganga Constantin Nyamuzangura asaba ababishoboye kuyirinda bitagenze uko naho abo yashikiye bakanyarukanwa kwa muganga ni hano rero duce dusozera no makuru muri rurimi rw'ikirundi ariko nkwibutse ko ngo hashigwa hamwe icegeranyo cyakozwe no mu gihugu ujejwe ibiganiro hagati y'abarundi n'icy'umuhuza Benjamin Mukapa kubera barabe ko hari ihuriro byavuye mu ihuriro ry'imigambwe kuri uyu wa kabiri haramukenye w'inyabitsinda avuga ko ariko agirwa ku iterabwoba na musitanteri w'iyo komine nyuma y'aho ahereye indi abagabo babiri bakomoka mu ntara ya kirundo ikibazo kizuho uburenganzira abana beje umwaka wa gatandatu kwiga muri ya mashuri y'akarorero guca kuri uyu wa gatatu intekerezo ya cumi na kane nyakanga